У полковника Вайт Вайтернера в голові крутилися зовсім інші думки. Сміт відвів погляд від своєї скаліченої руки, яку щойно перев'язала Мері, скориставшись аптечкою в літаку, і сказав полковникові. Як приємно, що ви особисто прилетіли зустріти нас, сер. Я зробив це не заради того, щоб вам було приємно, зізнався Вайет Тернер. Якби я залишився в Лондоні то збожеволів від очікування і від думок. Адже це я послав вас сюди. Помовчавши трохи, він повів далі. Доренс Сміт загинув. Сержант Герод теж. А тепер, як ви кажете, і Карачола, Крістіансен та Томас. Усі вони мертві. Це величезна ціна сміти. Це страшна ціна. То були мої найкращі люди. Усі, сер? обережно запитав Сміт. Так, так, я старію. Вайт Тернер стомлено похитав головою і затулив долоною очі. То ви дізнались, хто з них? Карачола. Карачола. Дед Карачола. Неможливо. Я просто, просто не в змозі повірити. І Крістіансен теж. Смітів голос був спокійний, рівний. Христиансен и Томас? Вайет Тернер якось дивно глянув на Сміта. Ви... ви надто багато пережили, Сміте. Вам, мабуть, недобре? Справді, мені не так добре, як було але мені стало значно краще, коли я знищив їх. Ви, ви їх знищили? Мені ж доводилося знищувати зрадника і раніше. Ви знаєте про це. Але зрадники усі троє. Це неможливо. Це неможливо. Я не вірю цьому. І ніколи не повірю. То, може, ви повірите ось цьому, сер? Сміт дістав із куртки один із записників і подав Вайет Тернерові. Це імена і адреси тих німецьких агентів у Південній Англії а також імена і адреси всіх британських агентів у північно-західній Європі, яких виявили і замінили німецькими провокаторами. Ви впізнаєте почерк Карачоли? Він написав це під долом автомата. Повільно, наче у вісні. Вайет Тернер простяг руку і узяв записника. Кілька хвилин він вивчав його повільно, майже недбало перегортаючи сторінки. Потім, зітхнувши, відклав. Це найважливіший документ у Європі який я будь-коли бачив. Нація має бути вам глибоко вдячна, майоре Сміте. Спасибі, сер. Чи могла б бути вдячна? Дуже шкода, що вона не зможе висловити вам своєї вдячності. Він узяв з колін револьвера і наставив його Смітові в груди. Адже ви не робитимете дурниць, правда ж, Сміте?